Europa bide txar bat hartzen ari dela iduritzen zait, edo bederean Europan agintzen ari diren hainbat buruzagik ara gaituzte. Legek xenofobo gero eta gehiago bozkatu, Europa arresia bilakatu, eta aldi berean ohartu hemendik hainbat urtetara lanpostuak betetzeko ez direla langile aski izanen. Dani Barkan, eh, eh, jadanik esatzen hasi dira enpresa handiak, gobernuak eskuin muturraren arauen arabera bozkaturiko legen ondotik langile eskasia sumatzen hasi baitira, baina errealitateari zoritzarrez ideologia lehen etxizaio. Europan gobernatzen gaituztenen artean, haien buruan gero eta gehiago irakanean bizi direla dirudi, duela goita marrurte doike. Europa jendea beratxerretiraturen arresia bilakatu nahi dute, mende honetako erronkei bizkarra emanik jarraitu nahi dute herrialde pobretatik lehengai merkeak biltzen, hango jendeak gurean sartzea eragotziz. Herrialde hoiek zorpeturik atxikitzea, era berean garatzen laguntzen ditugula erranik. Globalizazio antolatzean ez zuten irudikatu mundu mailako lehen gai ekoizpen eta garraio sistemak arazoak pairatzen aldituztela. Ala nola, serial esportatzaile nagusia den urraldean gerra gertatzea, edo itxaso gorrian ontzi handiak erasoak pairatzea uste zuten ere Europako estatuak demokraziaren eredu globala direla erraten altzela eta eraberean itxuskaria batzuk estalirik atxigitzen altzirela. Oietarik potoloena behar bada Israelgo estatua sustengatzen segitzea Palestinan egiten ari den genozidioa minimizatuz edo ukatuz. Baina mundua aldatu da eta itxuskeria hoiek gero eta agerikoagoak dira. Europa ahulduz. Europak herrialde pobretan gelditzen zitzaizkion sinesgarritasun apurrak galtzen ditu, eta gure buruzagiak bertzaldera begira dauden bitartean, Ego Afrikak historia handia indazten du, irurogoita amabortz urte iraunduen injustizia bat konpontzeko bidean, eta berbada oreka politiko handiak sakonki aldatzeko. Eldudian urte eta markadetan nahiko lan izanen dugu. Energia gutio izanen dugu, ur gutio, eta kanpotik lehen gaiak ekarrazteko errestasun gutio materialki zailagoa izanen da. Orduan, ez gaitezen gure buruzagiak bezain itxu izan, Europak etorkizun ba balin badu neurritasunean eta elkarlaguntzan datza. Gutiago kontsumitu eta hobe banatu, ordugu etorkizundu inagoa eraikitzeko parada.